Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. Дзяды на магіле Каліноўскага. Это тэма сённяшняй перадачы Сергея Дубаўца. кожны год на дзяды мы прыходзім да магілаў нашых продкаў, блізкіх або да помнікаў нашых нацыянальных герояў. Часам месца іх пахавання невядомае, як да прыкладу са скарынам. Тады ад немагчымасці наведаць месца апошняга спачыну славутага першадрукара застаецца ў сэрцы неакаватае пачуццё дакору сабе і нам. Бо гэткая недасведчанасць, моцно подобное до беспамятства. Чтоб у такой ситуации могло ратовать гонор беларускай гістарычнай навукі. Часам мы ведаем месца пахавання, але не ведаем, хто там ляжыць канкрэтна, як да прыкладу у курапатах. А часам мы ведаем імя героя і месца ягонага пахавання, але ніхто і ніколі туды не ходзіць, бо магіла ўжо даўно сама стала знакам бяспамятства. На яе месцы даўно няма ніякага помніка, толькі брук. Агульнапрынятае бяспамятства усталявалася так даўно і трывала, што ў нас нават не ўзнікае поклічу што-небудзь у гэтай справе мяняць. Гэта амаль як табу. Вось жа ў сённяшняй перадачы мы разбурым адно такое табу. Гаворка пойдзе пра магілу кастуся каліноўскага, сапраўдную, вядомую, але даўно і моцна забытую. Некалі яна была увянчаная мемарыялам і сюды прыходзілі тысячы людзей з кветкамі і самымі шчырымі патрыятычнымі пачуццямі. Пасля мемарыял знеслі і паломніцтва напалоханых рэпрэсіямі людзей спынілася. Ужо ніхто не прыходзіў на гэтае спустошанае месца ў самым цэнтры старажытнага гораду. Кастусь Каліноўскі першае імя нашага гістарычнага пантэону, якое адгукаецца на словы нацыянальны герой Беларусі. Вялізная колькасць вершаў і цэлых раманаў, тэатральных спектакляў і мастацкіх палотнаў прысвечаная гэтаму чалавеку, герою, што заслужыў сабе імя справядлівага з вялікай літары. Але нідзе не знаходзім мы звестак пра ягоны апошні спачынку На сёлетнія дзяды мы наведалі ягоную магілу, аднак найперш кароткая перадгісторыя. Пасля таго, як кіраўнік антырасійскага паўстання Каліноўскі быў схоплены на канспіратыўнай кватэры ў вільні, яго засадзілі ў дамініканскі кляштар, дзе тады была зробленая турма. Адсюль 10 сакавіка 1864 году яго прывялі на лукішкі, знакаміты віленскі пляц і тут каліноўскага павесілі. Пасля гэтага цела яго апынулася ў братняй магіле на тэрыторыі вайсковага гарнізону на вядомай усім гары гедыміна. Там ужо даўно няма ані знаку, аднак месца вядомае дакладна. У паўстанцкай магілы свая драматычная гісторыя. Помнік на ёй то з'яўляўся, то знікаў у залежнасці ад улады і ідэалогіі а улады і ідэалогіі у вільні мяняліся шмат разоў. У беларускай літаратуры звестак пра магілу каліноўскага амаль няма, а тыя, што і ёсць не канкрэтныя і нібы не зусім абавязковыя. Згадалася, магчыма, першае сведчанне яшчэ даваеннае. 16 чэрвеня 1939 году Макссім танк робіць у сваім дзённіку наступны запіс. Наведаў сваіх літоўскіх сяброў на антокалі. Вяртаўся ад іх увечары, не было куды спяшацца. Я ўзышоў на замкавую гару, адкуль рукой падаць да трохкрыжовай, увянчанай арыгінальным помнікам, бачным амаль з усіх куткоў горада. Каля магілы паўстанцаў 1863 году група турыстаў. Пад крыжам цярновы, зроблены з дрэва вянок. Гэта згадка Макссіма танка. Нічога больш канкрэтнага няма і ў спецыялістаў гісторыкаў. Геннадзь кісялёў у кнізе радаводнае дрэва з падзагалоўкам каліноўскі эпоха наступнікі піша. Гісторыкі лічаць, што астанкі каліноўскага, як і іншых змагароў павешаных і расстраляных у вільні ў 1863 годзе пахаваныя на вяршыні гары гедыміна. Пры гэтым геннадзькі сялёў спасылаецца на словы ўзятыя з колішняга эсэ пра вільню у владимира караткевича 10 сакавіка 1964 году калі спомнілася 100 гадоў як пакаралі смерцю костуся каліноўскага я яшчэ ў прыцемках прайшоў увесь яго шлях ад дамініканскіх муроў да лукішак дзеля сцен кляштара святого якуба стаяла шыбеніца а пасля таксама пехатою прайшоў на месца дзе хавалі павешаных на тэрыторыі тагачаснай цытадылі, падняўшы на гару гедеміна. Я не ведаў, дзе там ляжаць яго косці, але сеў пасядзець і бачыў, як над горадам абуджаецца ранак. Вось бадай і ўсё, што напісана ў нас пра магілу нацыянальнага героя нумар адзін. І не таму, што магілы няма, або што яна недаступная, або што невядомае яе дакладнае месца. Усё ёсць і ўсё вядомае, але не запатрабаванае. Працытаваўшы караткевіча мушу зрабіць адно істотнае ўдакладненне. Шыбеніца, на якой павесілі кіраўніка паўстання, стаяла не каля сцен кляштара святого Якуба, а роўна на процілеглым баку пляца. Паміж будынкамі былога КГБ, дзе цяпер музей генацыду і кансерваторыі. Тут пачынаецца вуліца ахвярная і стаіць помнічак ахвярам савецкіх рэпрэсіяў. Акурат на месцы помніка і была тая шыбеніца. Акурат тут і былі прамоўленыя апошнія словы каліноўскага. У нас няма дваран, усе роўныя. У міжваенны час тут быў помнік з надпісам па-польску у гонар паўстанцаў 1863 году. Пасля на плошчы з'явіўся помнік Леніну. Але Ленін не мог паказваць рукою на месца колішніх мураўёўскіх экзекуцыяў, і памятны знак перанеслі на процілеглы бок пляца пад кляштар святого Якуба, дзе яго і пабачыў караткевіч. Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. На хвалях радыёвабода перадача Сергея Дубаўца. Аднак рушым да галоўнага месца нашага сённяшняга падарожжа, туды, дзе славуты вітажэнец быў пахаваны пасля шыбеніцы, туды, дзе спачываюць парэшткі справядлівага. Высветліць усё, што толькі магчыма пра тое забытае пахаванне ўзяўся Сергій Харэўскі. Гэтую магілу ў вільні калісьці добра ведалі ўсе. Так было перад вайною. Манумент над пахаваннем паўстанцаў 1863 году збіраў да сябе турыстаў і пілігрымаў. Але сёння, колькі б мы не кружлялі па замкавай гары, не знойдзем тут ані знаку. Між тым пахаванне ёсць. Іх старыя веленчукі дакладна паказваюць на ягонае месца. Натуральна, першай справаю я патэлефанаваў у сам верхні замак, у музей, што месціцца ў знаканітай гэдымінавай вежы. Там чамусьці спужаліся, а пасля пачалі запэўніваць, што ніякай магілы паўстанцаў на гары быць не магло і ніхто з супрацоўнікаў музею нічога нават не чуў. Але параілі звярнуцца да загадчыка гістарычнага аддзелу нацыянальнага музею літоўскай рэспублікі тадаса шэмы. Ягоны габінет акурат пад гарою. Спадар шэма быў надзвычай здзіўлены і разгублены і ён нічога не ведае. Заставалася кволая надзея, што пра мемарыял распавядзе найстарэйшы мастацтвазнаўца літвы спадар будрыс, які адчульвае нацыянальны мастацкі музей. Я ўжо ведаў, што крыж над паўстанскай магілаю вырабіў адзін з самых значных віленскіх скульптараў пачатку два стагоддзя Антоні Вівульскі. Аднак і спадар Будрыс катэгарычна аспрэчыў, што на гары была нейкая магіла. Словам, выходзіла так, што агульнавядомы да вайны гарадскі помнік сёння незнаёмы нават спецыялістам. Чаму? Па параду я звярнуўся да найбольш аўтарытэтна ў літве даследчыка паўстання каляноўскага, гісторыка і журналіста Владзіслава Бікуліча. Спадар Бікуліч аўтар манаграфіі рэвалюцыйнай арганізацыі ў Беларусі і літве у 1863 годзе. А ў 1963 годзе паводле ягонага сцэнару ў Мску быў зняты дакументальны фільм Кастусь Каліноўскі з размовы са спадаром бікулічам стала ведама вось што. За часоў паўстання 1863 году расійскія акупацыйныя ўлады на чале з графам мураўёвым баяліся паўтарыць сваю памылку 1839 году, калі пасля экзекуцыі аддалі цела расстраляная імі паўстанца Смона канарскага віленчукам Магіла канарскага адразу стала месцам паломніцтва і ўся патанала ў жывых кветках і свечках. А з ягоных кайданоў патрыёты парабілі сабе чорную біжутэрыю, калечкі пярсцёнкі і бранзалеты. Целы пакараных смерцю паўстанцаў 1863 году, у тым ліку каляноўская, серракоўская ды іншых вырашана было хаваць патаемна. Пасля страты на шыбеніцы іх звозілі на замкавую гару, дзе тады стаяў расійскі гарнізон. Тут іх і закопвалі пад старадаўнімі мурамі у братняй магіле. Увесь час магілу вартавалі маскалі і ніводзін цывільны веленчук цягам паўстагоддзя не меў права туды зайсці. Больш затое расейцы зрабілі на магіле паўстанцаў пляцоўку для гульні ў крыкет, пра што яскрава сведчаць старасветскія фотаздымкі. Калі ж у 1915 годзе расейцы пакінулі вільню, дык тутэйшая грамадскасць адразу ж пачала пошук славутыя магілы. І праўда, археолягам, сярод якіх верагодна быў і Іван Луцкевіч, пашчасціла знайсці дакладнае месца пахавання. Балазе жывы быў яшчэ дворнік, што працаваў колісь у расійскім форце на гары. Падчас раскопак былі знойдзеныя людскія парэшткі, фрагменты паўстанцкіх чамарак, спрашкі абутак. Самы выбітны тагачасны віленскі дойлет Антон Вівульскі вырабіў велізарны адмысловы крыж у народным кшталце з вялікіх брусоў дрэва. Але неўзабаве расійскіх акупантаў змянілі нямецкія. На загад каменданта вільні графа Інстенбурга фон Бернштейна немцы зламілі крыж і закапалі яго там сама калі ж у 1921 годзе вільня адышла да польшчы мемарыял быў адноўлены гэтым разам ён складаўся з крыжоў і прыгожай мармуровай табліцы на якой былі высечаныя імёны паўстанцаў якія знайшлі тут свой вечны спачын ведама дакладна што менавіта тут былі пахаваныя сярод іншых кастусь каляновскі зыгмут серракоўскі браніслав калышка ксёнз Станіслав Ішора. Але і гэтаму мемарыялу выпаў нядоўгі век. Пасля таго, як Сталін перадаў вільню літве, у 1940 годзе крыжы былі спаленыя, а табліца знікла без знаку. Тым часам Віленчукам гэтая гісторыя яшчэ вярэдзіць сэрцы. Да прыкладу, вось што распавёў мне вядомы віленскі журналіст і літаратар Войцах Пятровіч на Гуже Гедемина Тенксис, проектовал э, архитект и Жезбес Вивульский. То, понеже был древняный ксис, взял им только его где-то на сдъемчу и на... У певный час там был поставлены символичный крыш над тими могилами. Крыж был запроектованы скульптором и дойлидом Антонием Вивульским. Это был драуляный крыш. Я бачу его ниде на здымку, на нейкой картине намалеванным. Это был цікавы разбяны крыш, складзены з некалькіх частак, трохі падобны на жмуцка-літоўскія крыжы. Справа тым, што сям'я вівульскіх паходзіць са жмудзі. Таму ён і пэўна меў сантымент да жмуцкіх крыжоў і зрабіў той крыж у такім жа кшталце. Ён стаяў акурат там, дзе цяпер ляжыць камень прысвечаны гурнвальдскай бітве. Як я памятаю той здымак і тую карціну, крыж мусіў стаяць роўна пасярэдзіне, наверсе, на замкавай гары. Можа, ты рэстаўратары, якія працуюць цяпер на гары, пра тое не ведаюць? Але я пэўны, што сярод літоўцаў спецыялістаў мусяць быць тыя, хто і ведае пра гэта і мае пэўныя матэрыялы з міжваеннай прэсы. Пра гэты крыж шырока пісалі перад вайною. матэрыял з пэўнасцю в бібліятэках, в прасе псадваеннай, бо то напэўна і тады шырока пісалася ў тым, кеды там крыж ставялі. Спадар Пятровіч у сваю чаргу параіў мне звярнуцца да вядомага публіцыста Генрыка Сасноўска які працуе ў тутэйшай фундацыі польскай культуры імя Монтвіла. Кажа спадар сасноўскі. Y, Krzysztof stał, dopóki nie zniszczyli jego w czasie ostatniej po wojnie, w 40 roku. Kiedy archeolodzy polscy badali tutaj na górze i znaleźli makasyny Kalinowskiego i jeszcze inne właśnie części. Więc Kalinowski podobno i Sierakowski pochowany tam. Wojna właśnie druga... Крыж той знішчылі ў сорокавым годзе. Калі польскія археолагі вывучалі тыя магілы, дык знайшлі макасыны каліноўскага і іншыя розныя парэшткі. і каліноўскі і серракоўскі былі пахаваны менавіта там. Хоць ад часоў другой сусветнай вайны там доследы больш не праводзіліся, але была кніжачка, дзе распавядаліся пра тыя знаходкі. Іх пазналі па ботах, гузіках ды іншых рэчах. Крыж вівульскага быў з дрэва. У мяне ёсць яшчэ аўтэнтычны здымак Грыгаровича з выяваю замкавай гары і з тым крыжам. І здымак той табліцы памятнай маю. Літоўцы ставяцца да гэтай гарэк індусы да святой каровы, Маўляў, гэта гара гедеміна і нічога там болей не павінна быць. А перад вайною крыж звалілі, падпалілі. Там цяпер нічога няма. А некалі ж людзі зрабілі там пляцык. У 1923 годзе нават быў маленькі фантанчык. Была прыгожая мармуровая табліца з імёнамі пахаваных герояў. Так сходкі сам можна зайсці там так, але тут в такім то з левай стороны было. Potem e, e, ludzie stworzyli taką, czyli placyk, te tablice, to w 22 roku, a w 23 ustawili nawet fontankę małą, że wodę wytryskiwała tam na tym miejscu i tablica ta mówiła o tym historycznym miejscu. Kazał wileński publicyst Henryk Sosnowski. Ідэя аднавіць мемарыял над магілаю паўстанцаў раз пораз узнікала па вайне. Адзін з маіх суразмоўцаў спадар Бекуліч, распавядае мне пра такія спробы. Быў нават эскіз помніка. Хто ж быў аўтарам? кажа Владіслав Бікуліч. Академік Константінас Богданас, Акадэмік э, Канстанцінас Богданас. Гэта была яго дыпломная праца, калі ў юнацтве ён сканчаў мастацкі інстытут. Я быў ініцыятарам гэтай справы, то ўсё з маладых архівістаў мяне падтрымаў, але ўлады гэтай справы не падтрымалі. Зараз гэта скульптурная кампазіцыя стаіць у мастацкім музеі. Я сустракаўся з Богданасам. Ён таксама быў зацікаўлены. Скульптура была зроблена ў вельмі традыцыйным арматычным кшталце у духу антакольскага. Але не падтрымалі. Ну, Уладзіслав Бікуліч распавёў таксама, што супраць мемарыялу паўстанцам каляноўска на замкавай гары рэзка запярэчыў Антанас Жукжда намеснік прэзідэнта літоўскай акадэміі навук дырэктар інстытуту гісторыі чаму спытаўся я кажа спадар бікуліч там во-первых стаіць камень э, посвященный бітве при на гэтым месцы стаіць камень прысвечаны біты под грунвальдам ён гэтак казаў іншых аргументаў у яго не было мало таго што вежа стаіць мало таго што камень нажыць прысвечаны грунвальду помнік не ўпішацца ўгару. Яшчэ адна вертыкаль гары будзе залішняю. Еще одна вертикаль на вертикали горы. Могут плане таком архитектоничным, что ли, это было бы неудобно. Говорил историк Владислав Бекулич, які долгие годы рупился про вшанование памяти героев повстання Калиновского. Можно сгодиться с ягоной думкой, ці докладней с думкой литовских керовников и историков – што яшчэ адна вертыкаль на замкавай гары была б залішняя, але навошта вертыкаль. Проста хапіла б камяня над магілаю, да якога можна было б паставіць свечку і прынесці кветкі. Бо і канкрэтнае месца ведамае і магіла сапраўдная. А грунвальскі камень далі Бог не мае аніякае дачынення да віленскага верхняга замку і мог быць пакладзены на любой сцяжыне пад гарою. Але адно пытанне, я гэтак і не высветліў. Дзе ж перахоўваюцца цяпер макасыны каліноўскага у вільні ці можа ў варшаве ці ў менску. Разам з Сергеем Харыўскім і ягонымі суразмоўцамі мы даведаліся пра тое месца ў вільні, дзе пахаваны кастусь каліноўскі. Вострая брама, беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. Дзяды на магіле каліноўскага. Гэта тэма сённяшняй перадачы Сергея Дубаўца. Такім чынам цяпер мы ведаем дакладнае месца пахавання беларускага нацыянальнага героя нумар 1 застаецца сказаць колькі словаў пра тое, чаму на тым месцы няма ані знаку. Паўстанне 1863 году займае вялікае месца і ў літоўскай і ў польскай гісторыі. Гэта таксама як і ў беларускай. Аднак кожны тут пільнуе сваё. У братняй магіле, дзе ляжыць каліноўскі, нібыта няма этнічных літоўцаў. Для палякаў гэтыя людзі таксама не зусім свае. Цельнасць іхнае пальшчызны разбураюць ідэалы уніяцтва, беларушчыны і сепаратызму ў дачыненні да польскага каралеўства, якія адстойвалі палеглыя. Таму гэта чыста беларуская магіла. У літоўскіх гісторыкаў памяць выбарачная. Што зусім зразумела, калі ведаеш абраны імі метад. Літоўцы не спрачаюцца пра тое быць літве ці не быць яны не займаюцца нацыянальным заняпадам і адраджэннем. Для іх літва ёсць і яна вечная, а таму трэба рабіць яе ўсё больш моцнай, надзейнай і адназначнай. Так нараджаецца міт краіны. Усё лішняе прыбіраецца. Застаецца чысціня жанру. Адна толькі прысутнасць у вільні шыльды з карыны вымагае ад літоўскіх гісторыкаў зашмат тлумачэнняў, што ён тут робіць не хапала яшчэ магілы беларускага нацыянальнага героя нумар адзін ды дзе ў сэрцы вільні на гедымінавай гары адкуль гэта ўсё ў літоўскай сталіцы задзівіцца турыст доўгія тлумачэнні падаюцца непатрэбным марнаваннем часу беларускія гісторыкі маюць цалкам адваротны метад як і самі беларусы што спрачаюцца пра будучыню беларусі занепадаюць як нацыя і адраджаюцца на нашы гісторыкі абсалютызуюць факты. Няхай гэта сто разоў на шкоду нацыянальнай цэльнасці яны будуць спрачацца пра так званую гістарычную праўду. А ў выніку акцэнты аказваюцца зблытанымі, а магілы забытымі. Аднак цяпер гутарка пра іншае. Кім мусіць быць запатрабаваная магіла каліноўскага. Пытанне рытарычнае Мне думаецца, што не рытарычна яно сотні разоў гучыць на ўроках гісторыі, калі пасля захапляльнага і страшнаватага расповеду настаўніка пра смерць галоўнага беларускага паўстанца або на ўроках літаратуры пасля чытання шматлікіх твораў пра каліноўскага вучань пытаецца ў настаўніка, а дзе пахаваны адважны змагар. У сённяшняй перадачы мы адказалі на гэтае пытанне вільня гара гедыміна, глядзі камень прысвечаны грунвальду па-літоўску жальгерыс на сёлетнія дзяды там упершыню найноўшай гісторыі з'явяцца беларускія свечкі і будзе аддадзены гонар нацыянальнаму герою нумар адзін памяці справядлівага выслухалі праграму сергея дубаўца вострая брама у вострая брама штонядзелі на хвалях свабоды.